Mais moi, je réfléchis pas à ça. J'ai pas envie de réfléchir à ça parce que ça va être le plus grand, le plus grand dilemme pour moi. Ez dut hori pentsatu nahi. Ez dut hori pentsatu nahi, zerren eta dilemno bat izanen denetako, familiaikin ikusi beharko da, badabalin badut, eta korpitza sano deno, haitzina jarrikiko dut gaztek ilan, ene haurak izaten haluki ebena, hekin izlaketzen, neskatilen ikustea Frantziako kopako final laurdenetan ebai harri garri da, hoi dut maite. Voilà, de voir les filles qui sont en quart de finale de la Coupe de France, pour moi c'est énorme, j'adore ça gogun behiti Jean-Jacques behin ikusik, badakik bilho luze hoiek eta hola sekuren kutsatzen badu ikutera imatetan eh, luzaz ohartisikitzen. Uh, eh, ni hori nuk eh, lehen urti, uh, nintzalaik ekipa lehenian duk Mila bedatzu egin eta lautan hoita meka hameka edo hamabian edo hori eta janzak eh, biher entzian hor eta hor dian eh, beti katzamaitz entzian eh, bat mankatzeko eta usteat biher en egintzin lauzpa bosh partida baizik eta beti guekin entzian despazamentien egiten autobus txartuik, eta biherreko kertzotu itzutian herriko etxian txarraz zitzean izi rekri animala eta hua beti kataratzen entzian gogu hori hala hori eta jahanko Unguia, mela, guk bardin betik ikusten ginen ataratzen eta despazamentietan ebai. Eh, et on montait en Assoir le 3, et son plaisir était de jouer son... National hiuan goitizun berri ginen, be plazera zen Christian behar naiaikin aitzia, Azken urtia jat, eta gero eskubalua ekatzen jat errantzaitan. Eta bi urten untian, haikoita bost, Oai, beroita hamar urtetan, oan hor da. La plupart de l'équipe ont arrêté vers 28-30 ans, et lui, a 50 ans, il est encore là.